az régen, hogy többet elvigyen, nem? Nagyobbat elvigyen, azért van vas régen, nem? Hát, hát minden régen, akkor nem így dolgozik. Azért is átad át, hogy eljön. Most? Hát jó, akkor mi megyünk azt csinálni. Egy nap át van itt várják, a táskát beigazítom. Bye-bye. Baraszka. Hallelujah 这样不能买了有没有？ Egy héten hányszor szoktál sört behordni? Háromszor? nem akarsz bejönni itt. Életem. Illetve szokott még ide jönni. ಅಂತಿಮ

A játéknak akkor van vége, amikor te akarsz. Mert a végén is ő csinálja a játék, neked nem akarsz tovább játszani a szigetet, vagy te akarsz fejezni. Ha be akarsz fejezni, akkor mutatsz, hogy jó, igen, megmentetted a fiadat, jó, ügyes vagy, és így. Ennyi. Ha van a másik beszerzés, van az, hogy nem mented meg a fiadat, azt ugyanúgy a szigeten maradsz. Mit tudod?

De akkor, amikor van a hány, akkor túl menekül. Mert elkap, akkor neked lőjtesz. Érted? De महाराज Zsákára a tudókártyának a HDMI-re, abba megy. Nem? Vagy itt nem, display force megy, van szóval nem. Amit egy kiáll. chiaro, Messalica. Cina. Ah. Én nem tudom. Nem, tőlek tudom, a te processzorod az 2017-esre. es Kérlek, kíváncsi voltam rá. De 2017 lesz. Nem sokat vele. Ugyanilyen fős. Videokártya. A videókártya felnyomt az árát. De nem egyszerre volt benne más kulcs. Meg az már... Volt benne 250 gigabájt, de ez ilyen Windows van rajta csak. Van egy terás hádőgyi, még most van még egy terás Az egyik terá azt nem csoda. Ja. Akkor a most azt nem csoda. Azt még nincs nincs vetít a gépjön. Akkor. Ez mindig megvan az epike, akármikor nem még az is. van? Hát, azért van kitalálva csoda. Van ilyen, hogy bőrhaz, rincettő. Az eléggé is, nem? hallottál és tudom, hogy nem érte nekem megvan a gyerekszázas fejti szám lesz. Azt, hogy megvan ez a másik tera, most erre fél, csak az is és szóval az alaplapom még van hely a HDD-nek, de már áramokra nem tudok neki adni. Az mert a tápló már nem tudok neki adni. Ja, akkor nem komoly szápon benne. Csak egy sima ötszázas van benne, vagy hatszázas. as Nem moduláris. Nem moduláris. Ha a négyezer nyáros lesz benne csak, vagy négy vagy öt. 5. De azt képest, hogy a processzort meg a videókártyát. Kettő, három azt mellé. Három házi, hát ugyanúgy a ramot az én át. Adja. Azért mondom én, hogy kéne összerakni egy ilyen erősebb gépet. Én mondom, a ház van, alaplap van. De melyik házat akarod? Vagy Nekem van még egy házam. Vaj, az milyen? Egy üres házam. Ugyanilyen. Azt is szerettél, vagy mi? Rajt Max Neon. Azt máskor vetted akkor? Vettem, igen. Azt, amikor a valamit. Mondom, három ablak van. Nekem kő professzor, kőram. ram, föl egy jó az is. akkor a fekete van te neked akkor. Fekete. Árunak egy 144 perces 24 szalas monitor használta. Mennyibe kerül?

Ki, ki százasféle, ki 200 x aztán. Ja. Jó az is. Nem tudom, te döntöd el. Te döntsed el. Mondom, játék nem tagad, meg tényleg csinálhatok. Van. Van, inka van akkor. Vagy a játékban kell patch hozzá. Nem, nincs hozzá. Oh. Lehet, hogy ezt kell, fekeszi. Van a. Motion blur, ott. Antilagot, fix antilagot, de semmi nem van. Ja, azért hogy is hívják a monitorodat. EMD, EMD színes színesnek kell lenni. Open GRS, hogy is hívják kell a free szín. Ez, ez mondom én. Az a, de az milyen az a monitor? Hogy, EMD monitorom van, Fox tv Igen, de a monitor az milyen, amit akarsz mondani, hogy Open GRS, vagy nem mindegy. Hallod, nem tudom, de... Azt kérdezz tőlem meg, hogyha van az EMD free színük, meg van az elmédiás. Van a G-Sync, meg van a FreeSync. A FreeSync es az IMD. Az mindegyik, az van. IMD az FreeSync-es. A szabad G, Open GLS. Nem mindegy. A G az meg NVIDIA-s, GeForce-os. Nem ugyanaz mind a kettő. Na, húzza! Hát nem mindegy, az sem. Open Free, nem ugyanaz mint a kettő. Az egyik az Open GL, az két húpos, az ingyenes. Melyik a G? Az jobb vagy mi? Nem az, hogy jobb, hanem az van jobban elterjedve, mert nagyon sok több... Monitor gyártó támogass? Nem vigyázz, tehát annak elő, annyi. A vándit tehát kell kizárkózni, de ő neki

Ugyanolyan teljesítménye, mint majd most az AMD, vagy már most az Nvidia-nak. Lenne olyan teljesítménye, olcsóbb is, akkor nem kell Kézdeni kell valami? Á, nem tudom felíteni. Nem annyira. Köszönöm, már. Azt, hogy az Nvidia nagyon basszus, hogy az AMD-nek most kezd jobban menni, mint az Nvidia-nak. Az Nvidia-t meg most azért szeretik jobban, mert ő neki a az ilyen programok, ami van a driverok, jobban. azok jobban átfutnak, mint az AMD driverok. Azt, de jobban van optimizálva, valami. Hát másabbak. Jobb, az, több... az azért van az, hogy jobban szeretik most valamilyen szinten az nvidia de ennek lesz majd bőtje, meglátod majd, hogy inkább az AMD az jobb lesz. Én bízok az amd Láttad az új AM5-ös szaketot? Az új AM5-ös szaketot láttad? Megnéztem, miért drága? 700-800 dollár. Hát de nézted is, hogy mi? Néztem ilyen fura, olyan sarkai vannak, láttad? Nem az a sima kocka, hanem ilyen fura sarkai. Igen, vannak. a téglalapok. Meg, meg hogy is írják, meg 100 totálnyi fogyaszt. Max teljesítményem letennek 200 wattot, azért olvastad azt, amire képes. Azt nem olvastam, de megnézzük. 125 watt, max 205, 200 wattot fogyaszt. Na? Hát de minimum az 1000 wattos moduláris bele. Olyan, mint már lassacskán, mint a villanymotor menne már. Tudod, daráló már. Hát, ja. Azért beindított. basis a kiskutya? Ja ide, peheske! Peheske! Azt voltál. Feheske! Rossz kutya vagy. Rossz kutya.